chapter 11. Ecusande hoi apostoloi kai hoi adelphoi hoi ontes catertin Judaean hoti kai ta ethne edexantor ton logon tu theu kai hote anebe petros es hierosoluma diakrinonta pros auton hoi ek peritomes legontes hoti pros andras acrobustian Econtes eis Elthes kai Sunephages autois. Arxamenos de ho Petros exe theta autois kathexes legon ego emein in pole iope pros cae kai edon in ekstase horama katabainon skuos te hos othonein megalen, tesarsin archais kathiamenein ec tu uranu cae elthin acris emu. Eis hen Atenissas cate naun cae edon ta tetrapoda tes geis cae ta theria cae ta herpeta cae ta petena tu uranu. Ecusa de fones leguses moi anastas petre thuson cae fage. Epon de medamos curiae pati pan koinon e akatharton ude pote es elthen es to stoma mu. Apecrithe de moi phone ec duteru ec tu uranu ha hotheos ecatharisen su me koinu. Tuta de egenita epitris kai cae palin anespaste hapanta eston ton uranon. Caedu exaltes tres andres epistesan epitein oikian in he emin apistalmenoi apo caesareas pros me. Epende moi ta pnuma sun el thein autois medin dia crenomenon elthon de sun emoi kai hoi ex adelphoi hutoi kai es elthomen es ton oikon tu andros apengelente hemin pos eden ton angelon into oiko autou sta thenta kai eponta autou apostelon es iopain andras kai meta pimpsai simona ton epikalumenon petron hos la lese remata prosse en hois sothese su kai pas ha oikos su en de to arxastai me la lein, ep epesen to pneuma to hagion, ep autus hospercae ef hemas en arke Em nesthen de tu rematos curiu, hos elegen Ioannes min e baptisen hudate, humes de baptistesis there in pneumati hagio e un ten isen dorean edoken altois hotheos hos kai hemin pistiusasen epiton kurion iesun christon ego de tis emen dunatos kolusai ton theon accusantes de tauta hesu kasan kai edoxadzon ton theon legontes aregea kai tois ethnesin ha theos tein metanoian edoken eis zoein. hoi men un dias parentes apo teis thlipseos teis genomenes epi stefano dielthon heos phoenikes kai cupru, kai antiocheas me dene ton logon e me monon judaiois. Esan dea tenis ex auton, Andres Cuprioi cae Corenaioi hoitinis eis Elthontes eis Antiochean ela lun pros tus Hellenistas Euangelid Zomenoi ton Curion Iesun. Cae en cer Curiu met auton Paulus te Arithmos Pistiusas epistrepsen epi ton Curion. Ecuste de hologos esta ota tes ecclesias tes in hierosolumois periauton kai ex apestelan barnaban diel thein heos antiocheas hos paragenomenos kai idon ten karin tu theu ekare kai parakale pantas te prothesei tes cardias pros menen to curio hoti ein aner agathos kai pleires pneumatos hagiu kai pisteos kai pros etethe oklos hikanos to kurio ex elthen de es tarson ha barnabas ana ze tesai saulon kai huron egagen auton es antiochean egenetor de autus in auton holon sunac thenai te ecclesia kai didaxai oclon hicanon crematisai te proton in antiochia tus mathetas christianus en tautais de tais hemerais catelthon apo hierosolumon profetai es antiochian Anastas de heis ex auton onomati agabos esse manen dia tu pneumatos limon megan melin esse thai ef holin ten oikumenin hostis kai agenitor epi claudiu ton Tonde matheton kathos euporeta tis horisan hekastos auton eis diaconian pempsai tois katoi en ente judaia adelphois hokai epoiesan apostelantes pros tus presbyterus dia keros barnaba kai saulou